երեկ կայացել է Զորի Բալայանի վավերագրական ֆիլմի շնորհանդեսը։ Արցախում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Շրջականի համայնքը հաղթահարել է բազմաթիվ դժվարություններ։ Հայաստանի Ագրարային համասարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի կոլեկտիվը նոր ուսումնականը կդիմավորի Շուշի քաղաքում։ Ինչ դեր է կատարում Facebook-ը հայկական իրականության մեջ։ Հայաստանում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունը դերսին նահանգն ինքնավար մարզ է հայտարարել։ Բորուսիայի հաղթական գոլը խփել է Հենրիխ Մխիթարյանը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 29-ին ընդունել է բարոնոյի Կերոլայն Քոքսին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախագահ Սահակյանն արժևորել է բարոնուհու կողմից բարբերաբար Արցախ կատարվող այցերը։ Պատվիրակության կազմի շարունակական ընդլայնումը այն համարելով կարևոր Արցախը ճանաչելու եւ մեր երկրի ու ժողովրդի հետ բարեկամական կապերն ամրապնդելու տեսանկյունից։ Նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 20-ին ներկայ է գտնվել գրող հրապարակախոս Արցախի հերոս Զորի Բալայանի Արմենիա ծովից ծով վավերագրական ֆիլմի շնորհանդեսին։ Նախագահ Սահակյանը պահանջված է համարել նման արժեքավոր նյութի պատրաստումը, այն կարևորելով քաղաքական, կրթամշակութային եւ դասյարակչական տեսանկյուններից։ Նախագահ Բակոսյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանին։ Քննարկվել են մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ երկու հայկական պետությունների համապատասխան գերատեսչությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցում էր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը։ Շրջականի համայնքը շուրջ 2 տասնամյակ շարունակ հաղթահարել է բազմաթիվ դժվարություններ, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Շրջականի առաջին բնակիչը Մասիս Կարապետյանն է, ով զինվորագրվել էր Արցախի ազատամարտին, կռվել, ազատագրել, ազատագրված հողում տուն հիմնել, տնտեսություն ստեղծել։ Միայն այսպես պետք է փառքով պահել մեր հողերի ազատագրման սուրբ գործի նահատակվածների հիշատակը, ու միայն այս կերպ պետք է հզորացնել հայրենիքը, ասում է նախկին ազատամարտիկը, ով վերջին 8 տարիների ընթացքում ղեկավարում է համայնքը։ Շատերն ասում են, «Այրան գին, այրան գին, այրան գինը մենք վճարում ենք մեր ապրելու»։ Հասկանում ես, ապրելով ես վճարում տղեկի այրանկինը։ Իմաստ չունի ես գնամ Գերմանիա, Ամերիկա ապրեմ։ Ես ինչ չեմ հարգյուր մնաց հարգել տան այլազգում ինձ։ Քաշաթաղի հյուսիսային սահմանի 4 Սպիտակաջուր Լեռնահովիտ Շրվական եւ Եզնագոմեր գյուղերը մեկ համայնք են կազմում։ Հիմնադրման օրից առ այսօր 17 տարի համայնքը գոյատևել է էլեկտրականություն, գազ եւ ջուր ունենալու հույսով։ Ու վերջապես 1 տարի առաջ էլեկտրական հոսանքը հասել է Լեռնահովիտ ու Սպիտակաջուր գյուղերը։ Էդի փրկություն էր, իրոք ժողովրդի մեջ մեծ էներգիա մցրեց, այսինքն ֆիզիկապես լուսավորվեց։ Մնաց մեկ գյուղը, որը ինչ որ աշխատանքներ կատարվեց։ Իսկ շրջականում խնդիրը տարիներ առաջ մեղմել են սեփական ուժերով կառուցել են փոքր հեկ, որը չնայած աղոտ ու անկայուն, այնուհանդերձ հոսանքով ապահովում է գյուղը։ Համայնքի բնականոն կյանքին խանգարող խնդիրների շարքում Մասիս Կարապետյանը առանձնացնում է նաև ջրի բացակայությունը։ Ջրառատ տեղանքում գյուղացին ջուր չունի։ Ջրեր կան, ուղակի մեկը գտնվում է 8-ից 10 կիլոմետրի վրա, մեկը գտնվում է 4 կիլոմետրի վրա, հնարավորություններ կան, կարելի է անելի կատարածել դրանք, բայց ձգձգվում։ Կայացած գյուղը երկրի տնտեսության քարշակն է ուստի ամեն ինչ պետք է անել, որ գյուղացու համար մթերք արտադրելը եկամտաբեր ու շահավետ լինի, ասում է համայնքի ղեկավարը ոչ թե պետությունը պիտի գյուղացուն պահի, այլ գյուղացին պիտի պետությունը պահի։ Գյուղմթերքը դա բանակա կերակրում, քաղաքա կերակրում, գյուղմթերքով ապրում երկիրը։ Իսկ եթե մենք այժմ ներմուծում անենք, ինքնարժեքը ավելի ցածրանում ներքին շուկայի գյուղացին սկսում է հրաժարվել իր արտից, իր խաղաղությունից, իր բերքի արտադրանքից։ Բելալալայան այսօր Հայաստանի Ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի կոլեկտիվը նոր ուսումնականը կդիմավորի Շուշի քաղաքում։ Այսօրերին տեղափոխման աշխատանքներ են ընթանում։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Հայաստանի Ագրարային համասարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը 2014 թվականին թողարկել է 350 շրջանավարտ։ Այժմ համասարանում ընթանում է փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը։ Ի դեպ, մինչև օգոստոսի 26-ը կավարտվեն ընդունելության քննությունները, այն որ ուսանողները նոր ուսումնականը կդիմավորեն նոր մասնաշենքում փաստ է։ Տնորեն Վահրամ Հայրապետյանի խոսքով Իմ կարծիքով Ագրարային համասարանի մասնաճյուղի տեղափոխումը Շուշի դա բնականաբար իր ներդրումը կունենա Շուշիի կրթության մշակույթի զարգացման գործում եւս, եւ բացի դրանից դա իհարկե ունի շատ կարեւոր քաղաքական նշանակություն Շուշին շենացնելու առումով, դա այն, որ ինչ բարդություններ կունենա, բարդությունների մասին այսօր մենք անգամ չենք էլ ուզում մտածել, մենք լավատես ենք եւ իմ կարծիքով բոլոր այն հարցերը, ինչ որ բնորոշում է այսօր հասարակության կամ ուսանողության կամ որևէ այլ անձանց մոտ որպես բարդություն, դրանք բոլորը լուծվող, կարգավորվող հարցեր են Հայաստանի ագրարային համասարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղն այս տարի թողարկել է տնտեսագետներ, գյուղատնտեսներ, անասնաբույժներ։ Վահրամ Հայրապետյանի հավաստմամբ գերազանցությամբ ավարտած մի քանի շրջանավարտներ արդեն անցել են աշխատանքի։ Շատերը արդեն իրենց տեղն են գտել արտադրության ուսուցիչներ եւ արդեն ընդունվել են աշխատանքի։ Ես դա ինչ առումով եմ ասում, որ դեսել մենք մեր ուսանողների հետ հետադարձ կապ ունենք եւ տեղյակ ենք յուրաքանչյուր ուսանողի առօրյա կյանքին։ Պարոն Հայրապետյանն ուրախությամբ հաստատեց, որ համասարանը դասախոս մասնագետների պակաս չունի։ Մեր մասնաճյուղում գործող դասախոսական կազմի մասին, ես ասեմ ձեզ, որ իհարկե բոլորը քաչ գիտեն, որ Ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը ձևավորվեց Արցախի Պետական համալսարանի Ագրարային ֆակուլտետի եւ Ստեփանակերտի գյուղատնտեսական տեխնիկումի հիմքի վրա։ Իդեպ նշենք, որ գյուղատնտեսական տեխնիկումը ունի պատկառելի տարիք, արդեն 92-ամյա պատմություն, որտեղ թրծվել հղկվել են բազմաթիվ մասնագետներ, որոնք արտադրության ջատագովներ են եղել։ Իդեպ Իլուր բոլորին եւ յուրախություն մեզ բոլորիս, ասենք, որ մեր մասնաճյուղում այսօր աշխատող պրոֆեսորներից նաեւ մեր գյուղատնտեսական տեխնիկումի շրջանավարտներն են։ Հետևաբար գյուղատնտեսության ոլորտի քաջատեղյակ մարդիկ կենտրոնացված են այստեղ եւ գյուղատնտեսության զարգացման բոլոր հնարավորությունները արկա է։ Ունենք հզոր բազա, մասնագիտական բազա, որոնք կարող են թողարկել այնպիսի մասնագետներ, որոնք էլ իրենց հերթին մրցունակ են գյուղատնտեսության ոլորտի բոլոր ճյուղերում եւ անգամ հայրենիքից դուրս, անգամ արտերկրում եւ այլն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ինչ դեր է կատարում Facebook-ը հայկական իրականության մեջ։ Աննա Ղուկասյանի անդրադարձը։ Տեղեկատվական պատերազմները մղվում են վաղուց եւ հատկապես այս օրերին երբեմն նույնիսկ չեն զիջում իրական պայքարին, քանի որ որպես կանոն նպատակները նույնն են, տարբերվում են միայն տեխնոլոգիաների կիրառման իրենց մեթոդներով։ Պետությունների միջև տեղեկատվական մարտերը տեղի են ունենում վիրտուալ տարբեր հարթակներում, որոնցից են սոցիալական ցանցերը։ Այս առումով մեծ տարածում ունի Facebook-յան տիրույթը, որն ամբողջ աշխարհում ավելի քան 1 միլիարդ օգտատեր ունի։ Ինչպիսի դեր է կատարում Facebook-ը հայկական իրականության մեջ եւ հիմնականում ինչ նպատակներով են հայ օգտատերերը գրանցվում այստեղ, մանրամասնում է հայ հայկական տիրույթի ամենահին Facebook-աբնակներից մեկը՝ լրագրող TA Production գովազդային գործակալության տնօրեն Տաթևիկ Ավետիսյանը։ Facebook-ում գրանցվել եմ 2009 թվականից, այն ժամանակ Facebook-ը բոլորովին այլ միջավայր էր, այլ տիրույթ, շատ ավելի ինտելեկտուալ, շատ ավելի հետաքրքիր, շատ ավելի ուսուցանող։ Դժվար է հավատալ, որ ընդամենը 5 տարվա ընթացքում այսօր նկարագիրը բոլորովին այլ է։ Այսօր Facebook-ը հենց իր կոչմանն է ծառայում, այսինքն սոցիալական ցանց է։ Իսկ տարիներ առաջ դա հետաքրքիր մարդկանց վիրտուալ հավաքատեղ տեղի էր, ինտելեկտուալ քննարկումների հոյակապ մի դաշտ։ Այսօր էլ ինձ համար Facebook-ը ծառայում է որպես հետաքրքիր մտքեր կիսելու, խնդիրներ բարձրաձայնելու հարթակ, քանի որ Facebook-ի անտիրույթում քիչ չեն նաև Արցախաբնակները։ Մի փոքր կցանկանայի համեմատական գիծ անցկացնել Արցախի եւ Երևանի Facebook-յան օկտատերերի միջև։ Եթե Երևանի օկտատերերի գրառումների գերակշռող մեծամասնությունը հիմնականում կրում է սոցիալ կենցաղային, հաճախ նաև հումորային բնույթ, կապված որևէ քաղաքական, մշակութային, կամ այլ իրադարձության հետ, ապա Արցախաբնակների դեպքում բոլորովին այլ է։ Այստեղ երիտասարդները եւ առհասարակ օկտատերերը շատ ավելի գրառումներ են անում հայրենասիրական, պատրիոտական թեմաներով, անգամ իրենց պատին կիսված երգերը մեծ մասամբ գրում են ռազմահայրենասիրական բնույթ, ինչը իմ կարծիքով բնականոն է եւ նորմալ։ Այս տարածաշրջանը պատերազմ տեսած է եւ նրանք մեզանից բոլորից լավ գիտեն խաղաղության գինը։ Շարունակելով ապրել չկարգավորված հակամարտության պայմաններում Հայաստանն ու Արցախն այնուամենայնիվ տարբերվում են տեղեկատվական դաշտում տարվող քարոշչությամբ, այս ցանցն օգտագործող անհատների, կառույցների քաղաքական ու հասարակական ակտիվությամբ։ 21-րդ դարը վիրտուալ տեղեկատվական պայքարի դար է։ Ուզում եմ հատկապես ընդգծել, որ ի տարբերություն Երևանի, որտեղ գրեթե բոլոր քաղաքական գործիչները, հայտնի մարդիկ, ինչու ոչ նաև կոմերցիոն ընկերությունները ունեն հստակ ընդգծված վիրտուալ լսարան, որը միշտ պահում են կայուն եւ անմիջական ուղիղ կապի մեջ են իրենց լսարանի հետ, ինչը չի կարելի ասել Արցախի պարագայում։ Այստեղ քիչ են ուշադրություն դարձնում սոցիալական տիրույթին, ինչպես նաև սոցիալական տիրույթում վարվող քաղաքականությանն ու գրագիտությանը։ Շատ ցանկալի կլիներ, որ այստեղ, ինչպես սահմանում է մղվում ճիշտ եւ գրագետ քաղաքականություն, տեղեկատվական դաշտում դա դառնա հիանալի օրինակ։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն օգոստոսի 20-ին ընդունել է աշխատանքային այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը հանրապետության նախագահին զեկուցել է Դուշանբեյում աշնանկայանալիք նստաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Քննարկվել են գազམ་ակերպությունում Հայաստանի առաջիկա նախագահության հետ կապված հարցեր։ Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունը Թուրքիայի դերսիմ նահանգն ինքնավար մարզ է հայտարարել եւ անցակետեր տեղակայել մարզի գլխավոր մայրուղում։ Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության տարածած տեսանյութը ցույց է տալիս, թե ինչպես են զինյալները ղեկավարում մարզ տանող գլխավոր ճանապարհը եւ զննում տրանսպորտային միջոցները մեզ եւ մեր ժողովրդին պաշտպանելու իրավունքի հիման վրա մենք պարտիզաններս ազգային ինքնավարություն են կրճակում դերսիմում տեսանյութում ասում է մարտիկներից մեկը Բրիտանացի հետազոտող Նիկոլաս Ռիվզը, որն առաջ է քաշել այն տեսությունը, թե Թութանհամոնի դամբարանում է գտնվում Նեֆերտիտիի գերեզմանը, Եգիպտոսի հնագիտության հարցերով նախարարությունից կահիրը ժամանելու հրավեր է ստացել։ Եգիպտոսի իշխանությունները հաղորդել են, որ գիտնականի համար հանդիպում կկազմակերպեն երկրի պատմության փորձագետների հետ։ Եթե Ռիվզը կարողանա բավականաչափ համոզիչ փաստարկներ ներկայացնել իր տեսության մի պաշտպանություն, պաշտոնյաները կքննարկեն Լուքսորում գտնվող Թութանամունի դամբարան համատեղ արշավ կազմակերպելու հնարավորությունը։ Օգոստոսի սկզբին Ռիվզը հայտարարել էր, որ 19-ամյա փարավոնի դամբարանում գախտնի դռներ կան դեպի երկու շինություն, որոնցից մեկը գուցե Նեֆերտիտիի թագուհու դեռևս չհայտնաբերված դամբարանն է։ Նման եզրակացության է նահանգել ուսումնասիրելով դամբարանի պատերի բնական մեծության լուսանկարներն ու սկանները։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի որակավորման վերջին փուլում Դորտմունդի Բորուսիան մարզական սխրանք է գործել նորվեգական ODD-ի հետ խաղում։ Խաղի ընթացքում Բորուսիան զիջել է 0-3 հաշվով, սակայն վերջնահաշվարկում հաղթել է 4-3 հաշվով, ընդ որում հաղթական գոլը խփել է Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մղիթարյանը, ով մասնակցել է ամբողջ հանդիպմանը։ Բրնցքամարտիկ 51 կիլոգրամ քաշային Անուշ Գրիգորյանը մոտ է նվաճելու Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի փոխանցմամբ Հունգարիայում ընթացող բռնցքամարտի Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունում Անուշ Գրիգորյանը տպավորիչ հաղթանակներով շարժվում է առաջ եւ արդեն դուրս է եկել եզրափակիչ։ Կիսաեզրափակիչ մենամարտում հայ մարզուհին գեղեցիկ ոճով առավելության հասավ մեծ Բրիտանիան ներկայացնող Ալիս Ջոնսոնի նկատմամբ եւ իրավունք ստացավ օգոստոսի 22-ին Եվրոպայի երիտասարդների չեմպիոնի տիտղոսը վիճարկել հույն պլեա ֆոտերի հետ։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի օգոստոսի 25-ին ժամը 17-ին Ստեփանակերտի պատկերասրահում տեղի կունենա Մոսկվա հայ գեղանկարիչ Սերժ Սարումյանի ստեղծագործությունների անհատական ցուցահանդեսի բացումը։ Մուտքն ազատ է։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 21 ցելսիուսը 25-ից 30 աստիճան, տաքություն։